mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro aribwo Burundi mutiro no musi tugaruka kuki murazi yuko turangiza indwi yahariwe abarundi baba hanze forum de la diaspora burundaise nayone isanzwe hurikiyemo abarundi baba hanze bari mu mugambi wo gufasha igihugu cyane cyane abarimyi borozi canke abo bitwita abirimizi ubuhinga bwo kurima kijambere bakoresheje amasuka ya kijambere bakaba rero bayongabire yabo muri uwo mugambi bise w'isuka ya kijambere bakaba barakiriwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimwi n'ubworozi kugira nabo baterere cyane cyane muri icyo gisata cy'uburimyi uno munsi rero kumbure tuzakugaruka mwaramutse mwaramutse neza eh, ntabwo kubaramutsa mwebwe muri ko muri ikiganiro mhm. hanyuma kandi ndamutsa n'abantu bose bari kuba badukurikira badukurikiranira hafi mhm. eh, ibindi rero hamamwo mwokwidondora bihagije kumbure sinzi ko mwumvise ko nabadondoye ko naba nihenze Eh, nitwa Diomede eh, Charles Misigaro nkaba bakaza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma sangwe ikatse imbere rero yuko twinjira mu idonido cyane cyane rya kino kiganiro cyacu turi ko tugaruka kuri uwo mugambi w'amasuka ya kijyambere yahawe amwe mu makoperative akorera hano mu gihugu cyacu reka tubanze twumve icyo leta y'u Burundi ishikiriza eh, ku bijyanye n'iyo ku bijyanye n'iyo ngabire aho barundi baba hanze batanze umushikiranganji akaba ari enjeniyeri Prosper dodiko mu byajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi reka tumutegabire kuri ya mbono y'igihugu Eh, ishaka yuko igihugu kizoba eh, cifashe muri bibiri na mirongo ine kikaba n'igihugu giteye imbere muri bibiri na mirongo itandatu ibyo rero kugira tubishikeko bisaba eh, ibintu bitari bike ubwa mbere bisaba yuko duhinduka tugahindura n'ingene dukora kuko abantu benshi barakunda kubona ibihugu biteye imbere ukamenga bisa agashavu hakujya hamwe bakiyumvira ati natwe twushikayo gute ubu rero dukeneye guhinduka tugahindura ingene twiyumvira tugahindura n'ingene dukora ikigira kabiri bisaba yuko twese dushyira hamwe inguvu eh, baba bari ngaha mu gihugu baba bari hanze mbere tukanashima kuko abarundi benshi ubu baratanguye kwitabira ako kamo maze mpere ku bari ngaha mu gihugu mwarabonye yuko hariho abatanguye kurima no korora kijambere ugasanga nk'umuntu umwe akubwira ati jewe ndafise ingurube ibihumbi bitanu akakubwira ati mbere yiyororera nkene koresha mu ntara zose ukajya mu gihugu ukabona umuntu afise ihegitari ijana z'amavoka zirimye ukabona umuntu afise hegitari mirongo ine z'ibigori ibyo rero bitwereka yuko abarundi baramaze gutahura yuko eh, kwerekeza kuri ijya mbono bishoboka cyane cyane dukuye amaboko mu mpuzu na cyane cyane ko leta eh, yafashije abarimyi mu kubaronsa ibyangombwa ku kiro kitavuna tugiye rero ku ruhande eh, rw'abarundi bakorera hanze murabona nk'aba yuko nabone bitabiriye aka kamo eh, ko kuza gufasha muri iki gisata cy'uburimyi mwibuke yuko nabo muri abo borozi harimo abarundi bakorera hanze baje gushyira imitahe mu burundi ibi rero bica biduha eh, umwizero ko abarundi bari muri iki gihugu cacu ciza c'u Burundi bafatikanije n'abandi barundi bari hanze ko twese ubu tugiye gushyira inguvu hamwe kugira ngo tujye ku iterambere rirama tuca tugira ko rero tubashimira aba kuri iyi ntererano idasanzwe eh, y'utu tumashine mirongo ibiri eh, bise yuko ari eh, umugambi w'ibanze bimwe twita projet pilote kandi bakavuga bati ubu tujye kuraba kuri aka gakemanyi turabe ingene bizogenda n'icyo bizotanga kugira ngo bashe bategura n'indi migambi kugira ngo bashahirize muri ubu burimi muribuka kera turi ko turavuga tuti kurimisha amamashine hamyeho abantu batabyakira neza ko bavuga ngo dufite ubutongo butoya mugabo rero murabona yuko hageze kurimisha imashine ziri ubwoko bwinshi hari imashine nuvuga zo ku rwego rwa mbere runini imashine nini nini zirima ahantu hanini mu mwanya muto kandi zikarima n'ahantu hagoye hariho n'imashini rero ziri hagati hariho n'imashini rero ishobora gufasha abarimyi bato bato na cyane cyane imashini wewe ushobora no gutwara mu minwe ukanasuguma ukanashikana no mu murima byumvikana rero yuko tuvuze tuti tugomba tujye ku rundi rwego rwo gukoresha amamashine ntihari hakwiye kubaho umurundi yikuramo avuga ati mvise agatongo gato aka gakemanyi rero kaje kutwereka yuko muri iyi ntumbero yo kurimisha eh, amamashini y'uko n'umuhana ushobora gushikirwa kuko barabibaza yuko ari ngombwa yuko amamashini azokoreshwa ku bantu bafite amatongo manini manini aka rero twavuga yuko ari akarorero keza kazokugururira imiryango eh, abandi bafasha kugira ngo tujye kuri urwo rwego rw'uko isuka kuko eh, mwarumvise yuko kugira ngo dushikire ku burundi bwifashe hari ibintu uza gushikako nicyo gituma bababwiye ko ariko harandikwa agatabo kazokwerekana umuhana wifashe ibyo uzoba warashyitseko nizere yuko hazo harimo n'icyo cy'uko isuka dusanzwe dukoresha izuba yarateye imbere dushaka gukoresha utumashini ibi rero biratwereka yuko twatanguye kujyabuka muri iyo ngendo nshasha tukanabashimira icyo ni cya mbere ubugira kabiri tubatera intege tubibutsa yuko eh, haruhande y'ibi murazi yuko utu tumashine hamaze kuba ari ku imoteri imoteri ikora ibintu byinshi uko uhindura isuka niko ihindura n'ikigukorera utu tumashine rero turarima naho tutarima ahantu hari inyovu ahantu hagumye mugabo nk'ahantu abantu basoromye eh, horoshe akamashini kararima ku isaha ushyizemo iritiro zibiri za esanse gashaka kurimira ihegitari yose ibyo rero murabona yuko biri bijyanye n'uburyo abenegihugu bato bato uburyo bafise kandi murabona ko bizofasha tukavuga tuti rero tujye hamwe tujye ku zindi ntambwe twanabasabye yuko eh, ubwa mbere eh, bogenda bakaganira n'iyo sosiyete yadukoze kugira ngo tuyihe icyicaro ngaha mu burundi ishobore kuzana amamashine yo ku rwego rutandukanye butoyi ubukurikira buri hagati gushyika no ku mashine ziri hejuru kugira ngo abarundi bazoba bamaze kubona yuko izo mashini zihari bashoboye kuza kwigurira kuko mwabonye uko izi mirongo ibiri ntizizokwira amakoperative yose mugahari y'amakoperative afise uburyo ashoboye no kwigurira nico gituma mu byo tubatumye ico bogishira ku muzirikanyi ko iyo sosiyete yabukoze dukeneye yuko izoza ngaha kurira tuyiha icicaro izigurishirize ngaha icyo ni ca mbere ubugira kabiri nk'uko bayise yuko ari umugambi w'ibanze eh, ntibiherere ngaha biyumvire n'indi migambi biyumvire n'ubundi bwoko bw'amamashine biyumvire mbere n'amasoko tuzoshoreramo mu gihe eh, tuzaba twaronse umwimbo wo kujyana hanze musanzwe mubizi yuko eh, leta yafashe ingingo zikomeye ku bijyanye n'igiterwa cy'ikawa eh, n'icyayi twavuze tuti ubu dukeneye kubigurisha natwe ku isoko mpuzamakungu murumva yuko rero icyo ari ikindi kigira kabiri tubasabye yuko buza guserukira Burundi cyane cyane tukabona yuko iyo baba muri amerika hatangwe kuboneka amabotiki ushaka kuza kugura ikintu canditsweko yuko cakorewe mu burundi kuko murabizi nk'akawa eh, n'icayi ibyo bintu babikoresha mu kwenga akandi kawa n'ibindi cyayi bikorerwa mu bindi bihugu kubera bifise akanovera kanini mugabo hamwe twokugurira amabotike muri amerika muri aziya n'i buraya bakaba baza ati harahantu kugura ikintu cy'i Burundi urabone ko ari ikintu cyofasha kandi cyotuma abarimyi batera imbere rwo ku burimyi n'ubworozi ubwa kabiri ni amakoperative afise uburyo ni ukuvuga iki baronse imashini imashini inywa igitoro mwumvise ko atari cyinshi mwava mubwira ngo hariho ubukene bw'igitoro mwumvise yuko ihegitari ushaka gushyiramo litiro zibiri ukarima ihegitari yose ni koperative rero zishoboye ubwa mbere kuronka ako gatoro ubwa kabiri zishoboye n'iyo mu gihe hageze akuma gapfa zishoboye kugakoresha kuko ntidushaka yuko eh, haciye indwi imwe ukwezi kumwe tuzoza twumva ngo akamashini kapfuye mwumvise yuko utumashine tuje tuva eh, muri amerika dushya twizera yuko ari utumashine bimwe twita ngo ni original dushya dusaba rero amakoperative rero yuko ubwa mbere zifise eh, ivyuma bimwe twita amapiyese de ahari ngaha tukizera yuko ata motere nimwe iyi mashini muri izi mashini zitanzwe yohagarara kubera yabuze agakoresha nico gituma ubushikiranganji tubemereye yuko eh, tugiye kurondera ekipe eh, nuvuga umugwi w'abahinga uzobafasha kugira ngo hagize akamashini gapfa bazoci basimba kugira ngo babafashe mugabo tuzofasha uwifashije kuko azobana nabo yagera bikuduhera kugira ngo nimba ari akuma gatoyi eh, bashobore kukamuronderera bakoresheje uburyo bwiyiwe mugabo ubushinganje bashobora kuzobafasha kugira ngo uwo muhinga abashikire dusaba rero eh, babiduhaye badutekere kano gakemanyi eh, imana ibasubirize aho bakuye ahubwo tuyisaba tuti ibongerereze kugira ngo ejo naho kuri ro ya kabiri haza haza utundi tumashine twisumbuye hama tugaca dusaba rero amakoperative iyi ngabire n'ahariya gusa turayisangiye turayisangiye n'ubushikiranganje kandi turayisangiye n'abatanze zino mashini byumvikane ko dushaka yuko n'igihe bazogaruka haciye amezi atanu bazosanga akamashini kagikora ni umurima w'isangi rero twese tuza gucungira hamwe kugira ngo tuwubyaze umusaruro hama tugaca twongera rero tugasaba rero yuko nicyo kintu cy'uko iyo sosiyete yadukoze yoza nka mu Burundi kugira ngo icuruze amamashini ku rwego atandukanye nico oyuko bogikorerako ubwa nyuma rero twagomba rero nka twebwe rero nk'abaserukiye leta eh, tubatere intege ababazanye kano gakemanye burya mu migenzo y'abarundi iyo umuntu yakuzaniye agakemanyi uramusubira mu ndumane ariko twe ntitubasubiriza mu ndumane tubaha utumashini cyanke ibigori cyanke eh, umuceri naho twabyimbuye icyo tuzobasubiza mu ndumano mu gakemanyi ni ukubamenyesha yuko leta y'u Burundi yaramaze gutegura imigambi myinshi yo gufata mu ngiro abantu bazoba bazanye imitahe ejo hakagira ukeneye kubaka ihoteli ku kiyaga Tanganyika turamuhe karibu azoronswa iryo tongo atana kimwe arishe ukeneye kubaka mu gisagara igitega uwo wese ntangurane tuzomworohereza aho tugombye kuvuga ko mu majambo make hariho imigambi leta yategekanirije abantu bose bashaka kwinjira muri uwo mugambi w'iterambere kugira ngo baje mu Burundi tuze tuborohereze ako rero niko gakemanyi nashaka ah, gutekururira abazanye eh, ino ko nabo bugende bagashikira abandi bagenzi babo bakababwira yuko umuntu wese azaba ashaka umugambi akeneye kurangurira mu Burundi kiretse we mbere na mugenzi we ntazoba ari umunyamahanga ko leta y'u Burundi Eh, yiteguye kugira ngo iborohereze kugira ngo uburundi bwacu bushikire na ningoga eh, reka nongere kandi nsubire kumwakira Diomede Richard misigaro usanga ikaze kandi eh, murakoze mm. eh, ndimo kudasubiye kubaramusa kandi turabona badukurikirana muri iki kiganiro mhm. eh, murakoze ego twumvise umushikiranganje mu byagejwe harimo uburimyi n'ubworozi igihe shikiriza icese ano masuka mbe mweho nk'ubutumwa mwari muzanye imbere yuko tugaruka ku byo umushikiranganji ari nawe yaserukiye leta yagarutse mwe ubutumwa mwari muzanye bwari ubuhe ubutumwa eh, urakoze kuri icyo kibazo mhm. nashaka kuvuga ko twari tuzanye rero twebwe twari twaje mu izina y'abo bitanze kugira ngo dushikirize ayo makoperative ubwa mbere ubukiranganji badutoreye amakoperative baratuma ko n'abadepeya kugira ngo icyo cyiyumviro ntize kinigwe mu menshi mhm. abantu mubonye mwumvise n'abahanura babwira muramenya ibintu muronse ko ibyo iwanyu mwenyine na twebwe n'aba babitaze turimo kugira ngo turabe ko uyu mugambi woshika aho dushaka urazi ko igihe cyose impinduka ntibyoroha tukacikoranye ngira ngo eh, ibinjana bingahe niyo yamwe ikora mm. ngira ngo igikabukanya ni kuva kuri gatoya ku ifuni baje ku kanini ariko yamye ari yayindi nubwo rero twari twasanze ko icyo cyiyumviro cyo kubandanya turima kuriya ibidufasha cyane mu kwigwiza umwimbu kandi biranavuna turaje kubigaruka ko rero muri make naje namuserukira abo bandi bose bitanze kandi byaranshimishije kubona ko bwatwitayeho ibyo bintu bikaja mu buryo ubu n'amakoperative batwindiye uko bazo batubwira bariko murakoze Ego nuko umushikiranganje yashikirije avuga ati ni umugambi w'ibanze ibyo bita projet pilote eh, kuri ayo masuka mwatanze mbe eh, mu mugambi naho nyawo mutegekanya kuzozana amasuka ya kijambere angana gute ryari yavuze ko ari umugambi w'ibanze ni uko kiriya kintu cyose kirafise yera mhm. murazi ko mu buhinzi amashini yo kurima ari mu biyaya byatwita manini mugabo bari bwashike kuri cyo kuvuga tuti misozi naho kumengo barayibagiye urabona ko nta tracteur ushobora kuduga na hariya ku bukono urimyi tuvuge nk'itomate iziyoba ikora ibyo twita sauce tomate canke ndaro yitwa tomato paste bashobora gukoresha urumva ivyo n'indi nzira bizoba byayakazi ku barundi batatu bari kubarondera akazi tumaze gushikaho tubona ko bimeze neza urumva n'izindi nzira nyinshi hmm. uyu mugambi rero wari wita intango mm-hmm. ibindi bizo kubera ko izumva ukuntu ayo makoperative n'amaraporo ariko bakunze uyu mugambi kandi turazi ko tuwukunda ni kubera ko natwe kugira ngo twiyumvire cyiyumvire nuko aho tuba tubona ko abo ngaha bita abarimyi n'aborozi bakoresha izo mashini kandi bibafasha cyane muri byinshi turibaza rero ko ubutunzi buzobaho ubonera koyoroko kandi turibaza kandi n'abarimyi bonyine uba umugambi wo kurabira umugambi wemewe mu gihugu hose ni mu bihugu bibanye turibaza ko atacyobuza ko abo bantu basanzwe bakora izo mashini cyangwa bazigurisha bashobora kuronka aho bakorera mu burundi kandi ku neza igihugu n'ibihugu tubana mu karere kose hoba hari intambwe mumaze kugira kumbure kugira abarundi bagira icyo cyizere cyo kuvugana nabo basanzwe bakora ano masuka ya kijambere iyo ntambwe irahari n'ejo baragenda muri cadre ya Burundi Diaspora Forum barakigarutse mhm. ko kitazoteba kujya mu ngiro murakoze Aha hama umushikanganje yanagarutse kandi avuga ati leta iriteguye cyane cyane gufasha imigambi y'abarundi baba hanze aramenyesha ibijyanye no kubaha nk'amatongo ariko kiyaga canke igitega mbere aranavuga ati bariteguye mbere no kutazobarisha ubwo mwebwe abarundi mukorera imigambi yanyu hanze mwaba mwiteguye kumbura no mu bindi bisata yaba igisata kigwiza ingenzi eka n'ibindi byotuma abarundi baronka mikoro ingene bimeze eh, murakoze cyane kuri iki kibazo ingene bimeze ndazi ko barundi benshi bakurikirana ikiganiro mhm. aho umwanya wo kubabwira batari bwumve icyo cyiyumviro ko icyo natwe nuvuga ko ari agatemanyi twatekerewe kandi katunezeye cyane turazi abantu benshi nk'aho mba muri amerika mu by'uburaya n'ahandi bifuza kugira imigambi mugabo benshi ugasanga bafise ikibazo cyane cyane cy'amatongo turazi abarundi batari bake bagiye bamwe banitwara banitwara abuze utungo rero turazi ko hagiye mu kuboko k'ubushikiranganji eh, eh, hagiye mu kuboko ubutegetsi biba ari ibintu umuntu yizeye kandi ashobora gukorera turazi ko hari abarundi batari bake bifuza kujya gukorera iwabo rero nabo muri eh, burundi diaspora forum turabatera akamo murakoze murakoze ubu turashobora kwakira telefone zanyu ku nimero zikurikira irindwi na gatandatu canke tandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu izo nimero uko ari zibiri murashobora kudutora kuri watsapu call mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi abandi bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu naho nyine mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kugira ari nk'ikibazo canke mugomba namwe kunganira haba kuri bimushikiranganje mu vyajejwe ari mu burimye n'ubworozi eka n'ibidukikije yashikirije canke uno arongoye Burundi Diaspora Forum basanzwe bari bakoze umugambi w'ibanze wo kuzanira amakoperative atandukanye hano mu gihugu eh, imashini zirima za kijambere nk'uko babivuze ngo zorohereza abarimyi borozi nuko rero akanya n'igwanyu muri no minota mirongo itatu ya kino gice cya kabiri ni amahoro cyane kandi ndashimye intumbero mwahaye ikiganiro ndaramutsa n'umutumire umwuba wa diyomedi diyomedi barakuramutsa uramwumva ese eh, ndamwumva ariko ushobora gusubiramo ikibazo azoba yabajije numva ko ari david ubuhoho uramwumva turakomeye ntongere ndanagushimire ukungene witanze muri iki gikorwa murakoze murakoze cyane ubu mm, rero david akaba ari muri canada kugira ngo kijye mu ngiro murakoze murakoze gushima ego nibutsa ko david ari muri canada diomede nawe ari tenisi akanya nigwaho rero david ego ntongere na leta nayo nyine yorohereje abarundi turi hanze kugira ngo iki gikorwa kije mu ngiro mhm. nshimire n'ingene ibintu bibandanya bigenda ku kibuga mm. nshimire n'umushikiranganji n'amajambo meza yose yashikirije mm. ibyo rero bitiwe jewe igikorwa naragikurikiranye kuva mu ntango gushika uno munsi mm-hmm. ni ukuri iki gikorwa uko catunganijwe gushika aho kigeze cotubera akarorero nk'abarundi baba hanze mm-hmm. cane cyane akarorero ku kungene abarundi baba hanze bashobora gufatikanya na leta mvuga cyane cyane ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo barangure igikorwa gushika ku musozo hmm. jewe narabishimye rwose n'ibintu byagenze neza ni ibintu akarorero abandi bose n'abazokora iyindi migambi itandukanye muri kazoza aho rero numvije amajambo y'umushikiranganje ajejwe eh, uburimyi aranshimishije rwose bavuze yuko abarundi bafite ibyo bagomba gukorera mu burundi bazogende babahe aho babikorera iryo ni ijambo rikomeye kubera kenshi na kenshi abarundi baba babaye hanze hari abo usanga bataba bafise ibibanza mu burundi mm. ni ukuvuga aho bashobora kurangurira imigambi ubwo rero akaba avuze ati ni munyaruke nyabu na mutugane tubaha aho mushobora kurangurira iyo migambi yanyu icyo ni ikintu gikomeye rwose hanyuma nkatera akamu n'abarundi bari hanze ni mwamwumvise mwamwumvise ntibikiri agaseseshwarumuri uwo mhm. ufise umugambi yawuze aho ukorera nagende agane leta leta imwereka aho ukorera imuri kibanza ivyo bikajyana nuko anavuze ati iyo kompanyi ikora ayo mamashini ahubwo nimuyirondere muyisabe yuko yoza gushinga nyimba ari entreprise ngaha nyimba ari industry ikazira ziteraniriza ngaha kugira abarundi n'abarundi kazi baronka aho basumira hafi nicyo naco ni ikintu gikomeye gose nk'uko rero umwuba wa Diomeda abivuze nizeye yuko bariko baragikorera ko kugira barabe yuko iyo kompanyi yoza nga ubundi icyari kigoranye mu gihugu nuko amakompanyi yo hanze ashaka gukorera ibikorwa ngaho mu gihugu haba hariho amananiza menshi ugasanga arananizwa mu buryo butandukanye hanyuma ugasanga agiye gukorera ahandi cyangwa arabivuyemo mm. ariko urumva yuko ubu hari ishyaka yuko bakwega ayo makompanyi yo hanze kugira aze gukorera mu gihugu n'icyo ni ikintu cyiza rwose kandi dushimira leta mm-hmm. ntusaba yuko byobandanya no mu bisata bindi abo muri turizme abo muri na mu bundi bushikiranganji bwose bakumva yuko bategerezwa kwakira amakompanyi yo hanze kugira aze gukorera mu gihugu bitanga akazi mu benegihugu bikagwiza umwimbu mu benegihugu abenegihugu bagasumira hafi ayo makompanyi agatanga amatagisi ibi ni ibintu abo bubahwa bategerezwa gutahura yuko kompanyi ije mm. gukorera mu gihugu ibizanye uburusho bwinshi izana igihugu musozera davide nsozera mhm. rero nagomba nawe medali ndagushimire ku karyo udahengesha nakuduha ko kugira ngo tugire icyo dushikirije ku bintu biraba uburundi buraba diaspora ni ukuri nagateka muduha kandi nongera kugushimira cyane cyane wewe shimira na radiyo isanganiro yaduhariye kano kanya murakoze cyane hanyuma mpamagarira abarundi bose ndababwira ni ubu uburundi ni nyabagendwa uburundi buradukeneye yuko tubwira ibyo tuza gukorera mu burundi kugira ngo rujyane na ya na ca civugo c'uburundi bwifashe muri bibiri na mirongo ine n'uburundi buteye imbere mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu ndabipfuriza uwimana mwiza murakoze murakoze david yotawa muri canada reka tugaruke itenesi muri leta Zumwe za amerika eh, muratwumva neza diomede ko imiryango wumva yuguruye nk'uko umushikanganje yabishikirije ko bazotanga ramatongo ko ariko bakora imigambi kandi ku buntu n'ibindi n'ibindi sinzi ko namwe hari ico mwokongera ko kugira tubandanye oya murakoze vraiment kandi ndashimire David kuri yo eh, kuramo yitavye ko yaganiye hafi mhm. David yakurikirana yari muri babandi ira mu ntangatimbere ibintu no muri kumva umwumvira icyongereza ari kenshi yakurikiraniye hafi birashitse hanavuga ati n'akarorero tuba hanze dukorera hanze dukwiye gukurikira ukuntu byatanguye ukuntu byagenze n'ukuntu ndamushimiye kuko yatubaye hanze rewe pesona barakunda kuvugana rimwe na rimwe eh, kandi akanyamuneza dufise nawe turumva ko twasangiye kandi n'impanuro nyinshi cyangwa agakemanyi nyakubahwa kamuguye neza kandi urumva watanga n'impanuro abarundi wese uri hanze dukorera iwacu mu ijambo kuko ubu inzira murakoze mm. ego tugarutse ko muri kuri iryo tangwa ry'amasuka reka tubanze twibutse ariko badukurikirana ko bashobora kubandanya bakura kuko akanya karahari inimero zindi nyine ariko tugarutse ku runo mugambi w'ibanze w'ano masuka ya kijyambere mbebo baba barabashikirije cyane cyane abo ano masuka agiye gushikira kugira hazobe isuzumwa cyangwa ikurikiranwa koko nziza y'ukuntu ko biragenda komite zoba nayishize kandi muzoca mukorana ngo muzosubire inyuma e, mu gihugu byose kandi amakoperative akora bitanzwe ari muri minisiteri yacu turayazi tuzogenda mhm. twakoze duhere kuri za rero abo bantu nuvuga bakoranye neza hariho deje tutwitura ari ututoya mushobora gukorana mu icyo dukeneye ni uko mumenya ko turimo n'aba bazizanye barimo dukeneye kumenya ingene ziri zirakora ugende mugwize umwima mwitaho n'abanyagihugu muri kumwe rero ukuntu babishizemo guhamagara amakoperative mhm. bakayishikira batunezereje cyane kubera ko eh, twarakoranye nabo kandi twavuye twishimye cyane eh, ni temoyage no kuba ah, duhora dutanga igihe cyose ukuntu twakoranye n'ubwo murakoze mhm. eh, tugarutse hariho akantu mwari mucishijemo cyane cyane ku isuzumwa cyangwa ikurikiranwa eh, turetse ibijyanye n'ibitoro hari ibindi bijyanye n'amapiyesi do shanje uko isubirizwa mbe eh, izo mashini nziza zifise ibyo bisubirizwa cyangwa bizogurirwa he ubwo ntimuzohava musanga nk'abo biri cyangwa amakoperative Eh, ahubwo bigiye kubagora cyane ku kuntu boronka nk'ibyuma bisubiriza narijya nk'uko umushikanganje yavuze ngo ko tuvuye muri Amerika twari twa originale ubwo ayo ma pièce bohindura yo ya originale azova he ntibona ko bishobora kumara ingo gito kujya imigambi ishobora kuza ugasanga ahishikiye nimba inyigisho zihagije zitabaye ugasanga ntibiriko biragenda neza tudasaba ibintu byinshi kugira ngo worohereze wa mwirimizi ave muri bwa burimwi bwa kera bw'ifuni aje mu burimwi bwa kijambere mbe ayo yoyo mubona zoshoboka kuko murazi yuko ibirimwa si imboga ibindi gusa hariho n'ibindi biba bisaba ah, amamashini manini manini twofata nk'ibi cyane cyane by'amapampa ibiki n'ibindi n'ibindi byo ku rwego rwo hejuru cyane kurima hanini hoho hari icyo oh, mutegekanya gukora urumva nacyo cyane muri iyo mashini tuyikunda cyane izo nyigisho izo nyigisho abarinyi baba barazironse eh, barazironse amakoperative hariho umutekinisiye Eh, abatekinisiye bane twari dufise bari bafatijemo ikindi iyo mashini ndiko ndarima ngenda ndaba imbere nkashika ahantu mbona ko ari nk'ahantu ntasimvye ntarimye irafite maniveli yo kurima igaruka ntabwo keneye kuri burakata ngo ugarukire mm. iyo maniveli uyikoze ikirimo isubira inyuma mm. kugira uyu mwanya ukubaza gushikari ugakata ukatisha umuti usubira ugera ahandi iyo uragira ishirima isubira inyuma ni ntoya uko uyibona mugabo ku bikorwa ishobora kurangura ishobora kurangura ibikorwa by'ibanze kuko kurima ahantu hatoya nkora ugeze hajya ruguru ku musozi wa rukonwe ukaduga ruguru ipfugizo mu misozi ukaduga hejuru ari kuri ya mitumba yo mu mirwa ako kamashini karakenewe hamwe itarakiteri idashobora gushika murakoze murakoze eh, turacyari muri karadiridimba dusigaje akanya gato turashobora kwakira izindi telefoni nka zibiri cyangwa zitatu dukora tubanguka nk'uko mwabyumvise turi kumwe na Diomede Richard Misigaro Ndaramukije karibu karibu tumire uyu munsi. Mhm. murakoze kandi nongera nashima eh, ibyo eh, bashoboye gushika ko eh, bari muri uwo mugwi wa burundi diaspora forum murakoze kuko mm. ugerageje kuraba ari ari igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'iteka igikorwa mu myaka iri imbere no mu minsi iri imbere bizaboneka yuko ishobora kurevolutiona igisata cy'uburimyi mu gihugu cyacu cyiza cy'uburundi Mm, mwabikoze eh, sinzi ko namwe murimo mu bashigikiye cyane cyane n'umugambi ego ni ukuri uwo eh, ugishikirizwa nanjye narabaye mu bandi bawushigikira ko wari umugambi mwiza cyane kandi wari umugambi ubona yuko uzi umugambi mugambi w'ingirakamaro eh, mu gihe kitari kinini kuko Eh, ihindagurika ry'ibihe n'uko ibintu bigenda bihindagurika uko ibihugu bitera imbere eh, hari ikintu cyama gitangurira nko mu gisata cy'uburimyi eh, abahora bakoresha amasuka asanzwe ejo ntibaba bakoresha amamashini mu kurima murumva yuko umwimbu zo kwiyongera hanyuma muremure yego murambabarire mm. mm. murumva neza yuko umwimbu zo kwiyongera hanyuma abantu bagashobora kugira ibyo bimbura byinshi bagashobora no kuronka umwanya munini wo gukora ibindi bikorwa kuko urumva umwanya abantu barabamara mu murima uzogabanuka hamba bashobora no gukora ikindi gikorwa umuntu azosanga hari ibintu byinshi bitaraye kandi ibintu bigenda bigenda ku gihe muri bihugu biteye imbere usanga akenshi umwanya ari ikintu gikomeye cyane bitaho cyane ku buryo usanga eh, nk'abakozi ba leta cyangwa abikorera utwabo baba bazi neza yuko eh, atanguye saa moya agashika saa kumi na zibiri abazi icyo yinjije abazi n'icyo akoreye kandi ugasanga akenshi barabikorera ko cyane rero natwebwe ntitwashobora gukoresha umwanya neza tukaronka umwimbo ukwiriye ni ukuri bizofasha cyane nibaza ko ari igikorwa cyiza cyo gushima kandi ari igikorwa ehm, bite bitebuke bizoboneka yuko eh, iki gikorwa kije kurevolutiona icyo gisata eh, cy'uburimyi hmm. urumva rero eh, hariho ibyo umushyiranganje yashikirije sinzi ko namwe mwiteguye ati murahawe ikaze abashaka kuza gukorera imigambi yabo ikeneye ingufu z'abarundi bose aho bari hose kandi yuko Eh, harimwo oh, utarabura neza yuko n'abari hanze bafite intererano bashobora kugira icyo baterereye kandi badashobora no kwitinya kugira ngo bashobore eh, gufasha mu iterambere mu iterambere rirama mu gihugu cyacu cyiza cy'uburundi urakoze cyane umugambi mwiza cyane kandi n'umugambi n'ukuri mbizeye eh, neza yuko abari muri diaspora kwitabira urakoze cyane ramu akanya karatujyanye mugire ibihe byiza aho muri canada murakoze cyane mm. ego diomede reka tugaruke hano ego eh, eh, gatonya eh, elamu yashimye aranahamagara nawe n'abadiyasipora kumbure turi ko turangiza kino kiganiro mweho ni igiki mushikiriza cyangwa hari mwagomba kongereza ku byo yashikirije uno elamu murakoze elamu arabivuze vraiment ko yahereye ko ikigo twakoze diaspora forum cyabaye igikorwa cy'iteka uwumvira n'amajambo umushikiranganji yashikirije tumaze amaze kubibonera ko iyo tuba tugeze kubabwira ko tugiye kurungika bitabaye ibyo kuvuga gusa byavugiye mu bikorwa twarishimye natwe tuherekwa kimanyi yarutekereye kuko ni ijambo rya nka bose barindiriye weze jya ukubona ko uyu wese afise umugambi uboneka panamwe by'amanyanga by'amajambo bishika atumiwe kandi ahamagariwe kuza gukorera iwabo ibyo hmm. ntawe utobyishimiye akajambo ko gusozera byo mede akajambo ko gusozera umwanya uratuye nako gushima mhm. ntabwo imira ubushikira ubutegetsi twakoranye natwe cyane cyane ubushikiranganje bwa mbere ubushikiranganje bw'uburimi n'ubworozi n'ibidukikije nkongera ngashimira bose bazoba muri iki gikorwa ayo makoperative abatekinisiye bazoza hanyuma rero na cyane cyane amajambo aravugwa amahera agatozwa akagenda amazi mayongo ntihagire n'umenye amahera yagiye mbwiye abantu babonye ko ibintu bagiyemo batanze bishitse wamusanga hari umunezero niho umunezero udasanzwe dufite ubu nkaba rero abumwira bitanze ko cya gikorwa twakoreye hamwe twatanguye